თავი 2 ხოლო როცა იუდეის ბეთლემში დაიბადა იესო ქრისტე ჰეროდეს მეფობის ჟამს აჰა აღმოსავლეთით მოვიდნენ მოგნი იერუსალიმს და თქვეს სად არის იუდეველთა ახალშობილი მეფე ვინაიდან ვიხილეთ მისი ვარსკვლავი აღმოსავლეთში და მოведით რათა თაყვანივცეთ მას ეს რომ გაიგო შეძრწუნდა მეფე ჰეროდე და მთელი იერუსალიმი მასთან ერთად შეკრიბა ყველა მღვდელმთავარი და ერის მწიგნობარნი და გამოიკითხა მათგან, სად უნდა შობილიყო იესო ქრისტე. ხოლო მათ უთხრეს, იუდეის ბეთლემში, ვინაიდან ასე დაიწერა წინასწარმეტყველის მიერ. და შენ, ბეთლემ, იუდას ქვეყანაო, არაფრითა ხარ უმცირესი იუდას მთავართა შორის, ვინაიდან შენგან გამოვა მთავარი, რომელიც დამწყემსავს ჩემს ერს ისრაელს. მაშინ ჰეროდემ ფარულად მოუწოდა მოგვებს და გამოიკითხა მათგან ვარსკვლავის გამოჩენის ჟამი. წარგზავნა ისინი ბეთლემს და უთხრა: "წადით და გამოწვლივით გამოიძიეთ ყრმის ამბავი და როდესაც ხპოვებთ, მაცნობეთ მე, რათა თავადაც მივიდე და თაყვანივცე მას." ხოლო მათუს მინეს მეფეს და წავიდნენ. და აჰა, ვარსკვლავი, რომელიც იხილეს აღმოსავლეთით, წინ მიუძღოდა მათ სანამ არ მივიდა და თავს დაადგა იმ ადგილს, სადაც ყრმა იყო. ხოლო მათ, ვარსკვლავის დანახვისას, ძალიან დიდი სიხარულით გაიხარეს. როდესაც შევიდნენ სახლში, იხილეს ყრმა მარიამთან, თავის დედასთან ერთად, დაემხნენ და თაყვანის ცესმას. გახსნეს თავიანთი საუნჯე და მიართვეს მას ცხვენი, ოქრო, გუნდრუკი და მური. და ეუწყათ სიზმრად არ დაბრუნებულიყვნენ ჰეროდესთან და სხვა გზით მიიქცნენ თავიანთ ქვეყნად. ხოლო მათი წასვლის შემდეგ, აჰა, ანგელოზი უფლისა ეჩვენა სიზმრად იოსებს და უთხრა, ადექი, წაიყვანე ყრმა და დედა მისი და გაიქეცი ეგვიპტეს. დაიყავი იქ, სანამ არ გეტყვი შენ, ვინაიდან ჰეროდეს სურს მოძებნოს ყრმა და მოაგდინოს იგი. ისიც ადგა, წაიყვანა ყრმა და დედა მისი ღამით და წავიდა ეგვიპტეს. და იყო იქ ჰეროდეს სახსასრულამდე, რათა აღსრულებულიყო სიტყვა უფლისა, თქმული წინასწარმეტყველის მიერ, ეგვიპტით მოუხმე ჩემს წეს. მაშინ, რა იხილა ჰეროდემ, რომ მოტყუებული იქნა მოგვების მიერ, ძალზე განრისხდა, წარგზავნა ხალხი და ამოაწყვეტინა ყოველი ყრმა ბეთლემსა და მთელს მის შემოგარენში, ორ-ორი წლისა და უმწემესნი, თანახმა დასაკისა, რომელიც გამოიკითხა მოგვებისაგან. მაშინ ახსრულდა თქმული იერემია წინასწარმეტყველის მიერ, რომელიც ამბობს: ხმა გაისმარა მასში გოდებისა და დიდი გლოვისა. რაკელი დასტირის თავის შვილებს და არასურს ნუგეში, ვინაიდან აღარ არიან. ხოლო როდესაც ახესრულა ჰეროდე, აჰა, ანგელოზი უფლისა გამოეცხადა სიზმრად იოსებს ეგვიპტეში. და უთხრა ადექი და წაიყვანე ყრმა და დედამისი და წადი ისრაელის ქვეყნად, ვინაიდან მოკვდნენ ისინი, ვინც ეძიებდნენ ყრმის სულს. ისიც ადგა და წამოიყვანა ყრმა და დედამისი და მოვიდა ისრაელის ქვეყნად. მაგრამ, როდესაც გაიგო, არქელაოსი მეფობ სოიუდიაში მამამისის ჰეროდეს ნაცვლად, შეეშინდა იქ მისვლა და სიზმარეული ჩვენებით გაფრთხილებულმა მიაშურა გალილეის მხარეს. მივიდა და დაესახლა ქალაქში, რომელსაც ჰქვია ნაზარეთი, რათა აღსრულებულიყო თქმული წინასწარმეტყველთა მიერ. ნაზარე ველად იწოდებისო.